الدعوة إلى الله تعالى tukakisoma kipengele hiki na tukakimaliza walillahi alhamd waliyom nuwasil na leo tunaendelea tizama kitabu chako tutaanzia ukurasa wa 18 يقول المؤلف حفظه الله تعالى رابع عشرة نكتة يا 14 katika katika nasaha na miongozo ambayo Sheikh hafidhahullah ta'ala anaitoa kwa wanawake ni nukta hii ya 14 anasema qira'atul Qur'anil Karim hiyo ndiyo nukta ya 14 hiyo qira'atul Qur'anil Karim kuisoma Qur'ani tukufu أختي المسلمة أكثري من قراءة القرآن الكريم شيخ أنسيما ewe dada yangu muislamu kithirisha kutokana na kuisoma Qur'ani tukufu wa'lami annaki idha qara'ti harfan na ufahamu kwamba hakika wewe mwanamke pindi utakaposoma herufi moja tu annaki idha qara'ati harfan wahidan fahamu mwanamke kwamba hakika wewe pindi utakaposoma herufi moja tu falaki bihi hasanatun una wewe kwa herufi hiyo jema moja kisoma herufi moja una jema moja unaandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala shekhe anasema walhasanatu biashri amthaliha na jema moja ni kwa kumi mfano wake Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo anavyotulipa alhasanatu biashri am, amthaliha jema moja ni kwa kumi mfano wake ukifanya moja unalipwa kumi ha? kwa hiyo ukisoma herufi moja ni thawabu kumi sasa sikwambii ukasoma herufi kumi ishirini mia alfu alfu mbili ni thawabu, ni thawabu ngapi utazizoa wewe kwa kisomo chako hicho cha Qur'an la shak anna thawaba kathir kathirun jidda hapana ya shaka kwamba thawabu ni nyingi sana katika usomaji wa Qur'ani kwa hivyo anasema shekhi hapa walhasanatu biashri amthaliha na jema moja ni kwa kumi mfano wake yani unalipwa moja kwa kupewa kumi kama thabata dhalika fi alhadithi sahih kama lilivyothibiti hilo katika hadithi sahihi na ni hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa'lami nafahamu mwanamke anna ahla alqur'ani kwamba hakika watu wa Qur'ani hum ahlullah wao ndio watu wa Allah wa khassatuhu na ndio wateule wake eh safwatun nas watu wateule watu maalumu kabisa kwa Allah ni ahlul Qur'an bali anasema Sheikh anna khairan nasi na kwamba hakika aliyebora zaidi katika watu wa anna khairan nasi na kwamba aliyebora zaidi katika watu man taallama alqur'ana ni yule ambaye ameisoma Qur'ani wa allamahu na akaisomesha naam na maneno haya asili yake ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba aliyebora katika watu ni yule ambaye ameisoma Qur'ani kisha aka akaisomesha mfano maneno haya yamekuja katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam عند الإمام الترمذي حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه خيركم man taallama alqur'ana wa 'allama amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mbora wenu nyinyi ni yule ambaye amejifundisha Qur'ani kisha akaifundisha si hayo tu wa annahu yuqalu liqari'il qur'ani yawm alqiyama na kwamba hakika mambo yalivyo patasemwa wa annahu na kwamba mambo yalivyo yuqalu patasemwa liqari alqur'ani kuambiwa msomaji wa Qur'ani yauma alqiyama siku ya kiyama msomaji wa Qur'ani ataambiwa siku ya kiyama maneno haya katika hali ya kukirimiwa na kulipwa thawabu ataambiwa ikra wartaqi warattil كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية shekhe imeishia hapo imekuja ziada taqra'uha ataambiwa msomaji wa Qur'ani siku ya kiyama ikra soma Qur'ani wartaqi naendelea kupanda daraja ay was'ad panda daraja lako ikra isome Qur'ani wartaqi napanda daraja warattil kama kunta turattil fi dunya na isome hii Qur'ani kwa ufanisi kabisa kwa tilawatun mujawwada warattil na isome Qur'ani kwa tartili kama kunta turattil kama vile ambavyo ulivyokuwa unasoma kwa tartili hiyo Qur'ani eh fi dunya katika dunia anaambiwa hivyo msomaji wa Qur'ani kwa maana wewe endelea kusoma tu soma Qur'ani fa inna manzilataka kwani kwa hakika mafikio yako wewe daraja yako ambayo utashukia fa inna manzilataka kwani kwa hakika mafikio yako wewe inda akhiri ayatin ni pale eh, kwenye aya ya mwisho kabisa inda akhiri ayatin ni pale kwenye aya ya mwisho kabisa imekuja ziada taqra'uha unayoisoma aya hiyo kwa maana ya kwamba kila utakapokuwa ni msomaji mzuri zaidi wa Qur'ani na unaijua Qur'ani zaidi na pengine umehifadhi aya nyingi zaidi basi ndivyo ambavyo utakuwa na daraja ya juu zaidi sikwambii mtu aliyekuwa hafidh al-Qur'an ambaye amehifadhi Qur'ani yote juzuu 30 au kahifadhi mtu juzuu 20 25 na akaambiwa asome kwa mujibu alivyohifadhi na alivyoifuatilia Qur'ani sijui daraja yake itakuwa ya juu kiasi gani kwa sababu kila anavyosoma ndivyo anavyopanda daraja na daraja yake ya mwisho itategemea aya ya mwisho aliyoisoma sasa hebu jiulize ikiwa msomaji wa Qur'ani atasoma juzuu 30 atakuwa na manzila kiasi gani lakini hapo hapo kuna mtu hatoweza kusoma hata haya mbili hatoweza kwa sababu hakuwa mtu wa Qur'ani katika ulimwengu hapa duniani hakuifuatilia Qur'ani hakujifunza hajui kuisoma Qur'ani hajahifadhi Qur'ani yeye na Qur'ani mbali mbali kabisa khasara hasara kubwa hiyo eh rawahu an-nasa'i wa ghayruhu amepokea hadithi hii al-imamu an-nasa'i na wengineo shekha anaendelea kusema na hii hadithi tuliyosoma min hadithi Abdullah ibn Amr ha eh? radiyallahu ta'ala anhuma wahrisi ala hifdhi shay'in min suwari alqur'ani alkarim shekhi anakuambia ewe mwanamke wa Kiislamu wahrisi na pupia ewe, ewe mwanamke wa Kiislamu ala hifdhi shay'in min suwari alqur'ani alkarim juu ya kuhifadhi kitu fulani katika sura za Qur'ani tukufu angalau basi hifadhi chochote kwenye Qur'ani waj'ali laki wardan واجعلي لك وردا منه تقرأينه في كل يوم najiwekee wewe mwanamke waj'ali laki najiwekee ewe mwanamke wardan minhu uradi maalumu wa hiyo Qur'ani kwa maana jiwekee utaratibu maalumu wa kuisoma Qur'ani kwamba wewe katika kila siku kuna sehemu ya Qur'ani unaisoma kama ni safha kama ni safha moja au ni waraka au ni karatasi nzima au unasoma nusu ya safha au ni aya tano au aya mbili lakini kila siku ukosi lazima utaishika Qur'an kwa wakati ambao utaona ni munasib imma baada salati al-fajr imma baada ya salatu al-fajr au swala nyingine za faradhi au wakati mwingine wowote kama ni wakati wa usiku almuhim usikose uradi wako maalumu wa kuisoma Qur'ani ajabu sana kwa mwanamke wa Kiislamu inapita wiki wiki mbili mwezi hujaisoma Qur'ani wala hujaishika wengine wanakaa muda mrefu kuliko huo kuna mtu anapiga miezi sita mpaka mwaka bali miaka hajaisoma Qur'ani wala kuishika bali pana watu hawana hata misahafu katika nyumba zao ajibu nyumba haina msahafu lakini nyumba ina mavitabu mengi tu mavitabu ya skuli ya watoto yamejazana hapo vitabu vya stori mbalimbali pengine pana magazeti ya mume wake na yeye anayasoma soma akipata wakati udaku udaku tu lakini nyumba kama hiyo haina haina hata msahafu bali pana nyumba achilia mbali kusoma hata kuisikiliza Qur'an kwa maana akafungua musajjal akafungua sauti ya Qur'an ima kupitia CD katia kaseti yake pale au memory card yake kwa simu yake au bluetooth yake ikawa nyumba yake inasoma Qur'an hakuna jambo hilo ha? sasa shekhe anakuambia jiwekee e mwanamke wardan uradi minhu wa hiyo qurani taqra'inahu ikawa unausoma uradi huo wa Qur'ani eh? fi kulli yaumin katika kila siku haya hiyo ni nukta nambari 14 tunaendelea fungua ukurasa wa 19 khamisu ashara nukta ya 15 husnul khuluqi uzuri wa tabia tabia nzuri hichi ni kipengele muhimu ambacho mwandishi amekileta hapa na darsa hii ya husnul khuluq inaendelea katika semina kwa upande wa wanaume kuna mambo mengi yanatajwa katika darsa ile na wahusia pia wanawake muisikilize hiyo darsa kwa sababu alhamdulillah ikhwa hapa wanarekodi na kuzirusha hizo darasa kwa lengo la kuwapa watu waislamu wengine faida na wahusia msikilize hizo darsa mtapata faida kubwa sana kwa hivyo 15 husnul khuluqi uzuri wa tabia ha Sheikh anasema fatatul islami fatata alislami ayya fatata alislam ewe binti wa Kiislamu tahalli bil akhlaqi alislamiyya arrafi'a jipambe ewe mwanamke kwa tabia za Kiislamu zilizopea kwa maana zilizonyanyuka ubora wake tahalli bil akhlaqi alislamia jipambe ewe mwanamke kwa tabia za Kiislamu arrafi'a zilizopea kabisa za juu juu kabisa anasema sheikh inna sahibatal akhlaqi alaliya mahbubatun 'inda allahi wa 'inda khalqihi hakika mwanamke mwenye tabia zilizokuwa bora alalia ay alfadila inna sahibata hakika mwanamke inna sahibata alakhlaq alaliya hakika mwanamke mwenye tabia bora mahbubatun eh ni mwenye kupendwa inda Allahi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wa inda khalqihi na mbele ya viumbe wa Allah sahihi mtu akiwa na tabia nzuri ana maadili mema anapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala bali anapendwa na viumbe wa Allah hata wenzake wanampenda kila mtu anapenda kukaa naye kila mtu anapenda amtembelee nyumbani kwake mtu akiwa na jambo lake atamtafuta mwanzo kabisa amueleze kwa sababu anajua ukhti huyu ana tabia nzuri sana ni ukhti mwenye dini mwenye upendo mwenye kujua kutunza siri mwenye huruma eh zote hizi ni tabia nzuri mtu mwenye tabia nzuri ni kipenzi cha watu na ni kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala wa innaha latanalu bi akhlaqiha manzilatan rafi'atan fil janna na kwa hakika huyo mwanamke ay sahibatul akhlaq na kwa hakika huyo mwanamke ni mwenye kupata latanalo eh ni mwenye kupata kwa maana atapata bi akhlaqiha kwa hizo tabia zake nzuri kwa hizo tabia zake nzuri manzilatan rafi'atan fil janna ataipata daraja ya juu kabisa katika janna ha qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna aqrabakum minni manzilan yawma alqiyamati ahasinukum akhlaqa nasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi hii ni hadithi ambayo rawahu ibn asakir lakini pia rawahu al-imam tirmidhi katika al-jami' min hadithi jabir ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه إن أقربكم مني منزلا حقيقة مكربون زيدي نميمي ودراجة إن أقربكم مني منزلا حقيقة مكربون زيدي نميمي ودراجة يوم القيامة siku ya أحاسنكم أخلاقا ni wale wazuri ni wale wazuri wenu zaidi wa tabia ahasinukum akhlaqa ni wale wazuri wenu zaidi wa tabia wale wenye tabia nzuri zaidi ndio watakuwa karibu zaidi na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa daraja na nafasi ukhti almuslima shekhi anasema dada yangu muislamu baada ya kumaliza hiyo nukta ya 15 na utaona kwamba hizi nukta 15 ndiyo nasaih wa tawjihat wa tanbihat zilikuwa ndiyo nasaha hizo na ndiyo miongozo hiyo ambayo shekhe ameitoa kwa wanawake wa Kiislamu na sasa hivi sasa anaingia katika jambo jingine ambalo alilisema katika utangulizi kule tumesoma kwenye mukaddima kwamba kitabu hiki kitajikita katika nasaha lakini pia sheikh ataelezea tahadhari atatoa maonyo na atatoa tahadhari kwa wanawake wa Kiislamu kuhusiana na baadhi ya makosa ambayo yanafanyika katika jamii na unawakuta wanawake ni washiriki wakubwa katika hayo makosa sasa sheikh hafidhahu Allah ta'ala ameahidi kwamba atatoa tahadhari na makemeo na maonyo kwa wanawake wa Kiislamu wasiyafanye makosa kama hayo ndio anasema ukhti almuslima dada yangu muislamu laqad wa'adtuki fil muqaddima an adhkura laki ba'd almukhalafat alshar'iyya litajtanibiha dada yangu muislamu kwa hakika nilikuahidi wewe fil muqaddima katika utangulizi wa kitabu hichi kule mwanzoni tulipoanza kusoma eh alikuahidi nini an adhkura laki nilikuahidi nikutajie wewe baadhi almukhalafati shar'iyya baadhi ya makosa ya kisheria litajtanibiha ili uyaepuka wewe mwanamke makosa hayo bali anasema watuhadhiri man waqa'a fiha na umtahadharishe yule ambaye ameingia katika hayo makosa kwa maana ameingia yote au fi shay'in minha au ameingia katika kitu miongoni mwa hayo makosa kwa maana kama kuna mwanamke amefanya sehemu ya makosa hayo kama si yote amefanya basi kuna sehemu ya makosa amefanya umtahadharishe mwanamke huyo vile vile au fi shay'in minha au ikawa ameingia katika sehemu ya hayo makosa minazamilati katika marafiki zako ewe mwanamke azamilat hunna as-sadiqat ni wale marafiki zako mashosti wale na mashoga zako eh wa ghairihinna na wengine wasiokuwa hao watahadharishe sasa nasema faqad ana shuru'u fi bayaniha ba'da an dhakartu ba'd al-wasaya wat-tawjihat fa aqulu asema faqad ana shuruu asema kumewadia kuanza sasa faqad ana shuruu kumewadia kuanza fi bayaniha katika katika kuyabainisha hayo makosa huu ndio wakati wake sasa hapa sasa ndiyo shekhe anaanza kuyabainisha hayo makosa mbalimbali mbali ambayo wanawake wengi wanayaingia faqad ana shuruu fi bayaniha kwa hakika kumewadia kuanza katika kuyabainisha hayo makosa baada an dhakartu ba'd alwasaya baada ya mimi kutaja baadhi ya wasia wa tawjihat na miongozo mbalimbali naam shekhe ametaja wasia mbalimbali kwenye kitabu hiki huko mwanzoni tumeona shekhe ametoa miongozo mingi tu masha Allah sasa tunakwenda katika kipengele cha kutaja mikhalafat, makosa na mambo mabaya ambayo wanawake wa Kiislamu wanayafanya. Anakuita akisema, ayatuha tahira alafifa, e mwanamke uliyekuwa tahara, alafifa, uliyejihifadhi na uchafu. Ayatuha tahira, e mwanamke uliyotahara alafifa uliyejihifadhi na kila uchafu na hii ni rifq fi da'wati ila Allah na usulubu huu ni kuonyesha upole katika da'wa unapolingania watu kwa Allah lazima uwe na usulubu kama huu wa upole wa hadha al yushawik fi qabuli da'wa na uslubu huu unatia hamu kwa mtu kuikubali da'wa unapomuita mtu kama hivi eh, ni sababu ya kumvuta katika da'wa lakini zile lugha ngumu ngumu eh, wakati unawalingania watu sio lugha za kujenga katika da'wa ikawa unamlingania mwanamke lakini humuiti kama hivi hebu angalia shekhe alivyomuita ayatuha tahira e mwanamke uliotaharika alafifatu uliyejihifadhi na kila mabaya kwanza mpaka hapo umeshampa heshima lakini unamuita mwanamke wakati unamlingania kwa majina mabaya haifai we mcharuko eh hebu nisikilize mcharuko we we mapepe eh hapana usitumie lugha hizi eh au we changu leo si changu wewe changu doa leo wewe la sasa hata kama ni kweli yuko hivyo atakusikiliza jamani pengine yaka akaondoka zake kwa hasira na huenda akakutusi sasa ha? tujifunze kitu hapa kwa hiyo amekuita anasema awalan jambo la kwanza kwa hivyo na hapa tunaanza kuzitaja namba sasa kule mwanzo tumetaja namba 15 hapa katika mikhalafati namba zinaanza tumeanza moja